ապրում Մարտակերտում, աշխատանքային գործունեություն Մարտակերտի շրջանի Պաուստային հողերում եւ նոր Կարմիր Երևանի համայնքի մարզակալական հողերում։ Մարտակերտում գրանցված են որպես անհատերնակատեր կամավոր։ Զբաղվում ենք հողագործությամբ, ավելի կոնկրետ բուսաբուծությամբ, 6 տարբեր մշակաբույսերի աճեցմամբ ցորեն, գարի, նկտացորեն, հնդկացորեն, այվացաղի, սոյա։ 2008 թվականին ընդունվել եմ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա կառավարում, ուսից արբանում մտնում հետո մեզ տեղափոխալ նույն բողի մագիստրատուրան եմ ավարտալ, հիմա ասպիրանտել եմ նույն ճյուղա շարունակ մագրոպարինային համակարգ։ Իմ թեմասը հենց գործունեությունն է։ Արցախի ագրոպայեն համայնքի զարգացման ուղին է։ Ընտանիքը զբաղվել է տարբեր ձևերով, սկզբնական որոշակի հողատարածքներ ձեռք է բերել հայրս, ականապատ տարածքներ մաքրել, դա հիմք ընդունելով բազան եղել է 14 թվականին հենց աշնանից առաջին փորձերը։ Ուզբիս ընտանիքի անդամների հետ եղբայրս հայրս, հետո մոտ 15 թվականից արդեն ես 2016 թվականից ընդհանրապես փոփոխություն կատարվեց 16 ապրիլից անհաձեռնակատեր 16 թվականին փոփոխվեց առաջ դամնի մեկ մշական բուժքորեն այժմ տնտեսությունը ասպես գրագետ ասած դիվերսիֆիկացվել է վեց տարբեր մշական բուժք 2016 թվականին ամբողջ ընթացքում փոփոխության ենթարկեցինք պլանավորեցինք տարբեր մշական բուժեր ոչը փոխեցինք որոշակի աշխատեցինք ինտենսիվ ուղի վրա, դա նպաստում է ցավ գյուղատնտեսության նախարարության վերապատրաստման դասընթացերը, բացի դրանից էլ որոշակի մեծ ազդեցություն ունենալ անհատ մարդիկ որոնք բարին ուզելով, ճիշտ խորհուրդներով, ճիշտ ճանապարհ ցույց տալով կարողացան հասնել որոշակի կարծարքերի հաղթահարման։ 2017 թվականին 16 թվականը գալիասից նախապատրաստեց։ 17 թվականին արդեն ունեցանք առաջին պտուղները, իսկ ես երկու տարիներում մակերեսը հասցրեցինք մինչև 50 հեկտարի։ Ասենք տարիների ընթացքում նույնիսկ փողատարածները ձեռք են բերել, մաքրել են նորից, Առաջին տոտոները ճիշտն ասած եղավ 2015 թվականի ամառը։ Մի քիչ լողատնտեսություն կա պատահական երկ ստանալ։ Քիչ աշխատանքով լինում է դեպքեր, բնությունը շատ ատամ, դա ոչ թե մարդու աշխատանքն է, միտեղը բնության օգնությունն է։ Առաջին տարին կարծես թե հենց բնությունը բարեհամբույր եղավ 40 ցենտներ։ Էն չէ որ իմ աշխատանքը սա եղել, մեկ էլ եմ նշում, դա եղել է բնության աշխատանք հաջողած առաջին տարի, բայց չգայթակղվեցինք, բնությունը տալիս է պիտի ամեն տարի տա։ Ավելի սկսեցինք հողի հետ աշխատել, եւ չնայած բավարար մակարդակի չենք աշխատում համեմատած 21-րդ տարին, բայց դե բնությունը դեռ բարի համբույր է կարծե հողի հետ որոշակի աշխատանք կատարվում ճիշտ ասած վարտակարիքն է ցնում առաջընթաց որոշակի հարցերից որոշակի խնդիրներից ելնելով պիտի հաղթահարվեր Ղարաբաղում գյուղատնտեսությունն աբեր կարճ ժամանակում թող աշխատելու միջոց կամ սննկանալու առաջին տարբերակը հաստատել, բացի տանից որոշակի ռիսկ էր, ճիշտ է գյուղատնտեսությունը հնարավոր չի 100%-ից ռիսկ էր կար, բայց որոշակի ռիսկի կառավարումը։ Ինչպես նաև կա դրա այլ կողմեր, այսինքն եթե աշխատանքը լինում է ազնի եւ մարդկանց հետ եւ այսպես կողողի հետ բնության հետ պատասխանը պիտի լինի դրական այդ էֆեկտը բումերանգի էֆեկտ տալիս ասած պատահական տենց ինտերնետով տեսանք, հետաքրքրվեցի այդտեղ առաջինը հայտագրումը, ասենք էլեկտրոնային հայտագրում ես, քո կոնտակտներն ես տալիս եւ ներկայանում ես հակիրճ քո ձերբերումները, քո պատկերացումները։ Այդ հայտը տնում է Հայաստանի Համապետության սպորտի երիտասարդության նախարարություն։ Հետագայում իրանք հավաքած բոլոր հայտերը, իրանք արդեն տալ մեզ հայտարարություններից չկախված, իրանք իրանք որոշակի գնահատականներով առանձնացնում եմ 5 հայտը։ Ներկայացնում եմ արդեն գերատեսչությունների այդտեղ դե- անվանակարգը 9 անվանակարգ կա։ Այ ինձ երիտասարդ գյուղատնտեսը գերատեսչությունը համապատասխան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է ճիշտն ասած դեռ էս փուլում, իմ պատմած փուլումը, որ փոխանցում են հետո տեղեկացանք, որ բորոնվեճը է տեղ ունեցել, ցակցությունը շատ է եղել, քանի որ հեղի գյուղատնտեսության նախարարը պիտի ընտրեր 3 հայտատում, նորից վերադարձնել սպորտին երիտասարդության նախարարությունը, նոր ֆինալում ներկանային։ Այս գործընթացում բավական մրցակցություն ա եղել եւ ճիշտն ասած չեմ ճանաչում, բայց որոշակի մասնագետներ իմ կողմն են եղել այդ քննարկումը երեքին ընդ է, բացի նրանից իրանք զանգում են հարցազրույց եկալով եւ որոշակի հետաքրքրվում են, գործունեություն, ասենք իսկությունը, հայտ իսկությունն է ստուգում։ Մարդ իրոք ճիշտ է հայտ ներկայացրել, թե կա որոշակի շեղումներ կամ չափազանցումներ։ Երևի իրանք գյուղատնտեսության նախարարությունը գնահատել է եւ երիտասարդներին եւ ձեռբերումը ինքնուրույն նախաձեռնությունը երիտը դժվար չեղը այլ աղբյուրներից էլ ինչպես նաեւ որ պատրաստական ենք հենց առաջնագծում զինվորի հետ կողք կողքի մեր վերաբերող երկրի համասը մեր վերաբերող մասը ամրացնենք իսկ հետագայում արդեն որ զանգել են ներկայացել ենք եզակվակիչ փուլին մասնակցում են մասնակիցներ, իրենց հյուրերը, մասնագետներ, ինչպես նաև գերատեսչության ղեկավարներ կամ փոխնախարարներ կամ նախարարներ։ Էլեկտրոնային քվեարկություն ա եղել երիտ 2000 17 կայքի միջոցով on-line քվեարկում են եղել։ Ուղղակի դեռ դժվարությունը այն է, որ խոսքի իրավունք են տալիս հա։ սկզբից։ Հաղորդավարն է ներկայացնում քո ձերբերումները եւ մասնակիցներն կարողանում են քվեարկել on-line, առցանց քվեարկություն կատարել այս ամ մենակ իմ հաղթանակը չի, ճիշտ ասած դե ելույթն մել եմ շնորհակալություն հայտնել, կարամ մայիս շնորհակալություն հայտնել, հաջողություններ շատ են եղել եւ ընտանիքի անդամները, տարբեր անհատներ, ընկերներ, որոնք միջև վերջը նույնիսկ եղել են մրցանակաբաշխության այդ ժամանակ ներկա, իրենց ներդրումն են ունեցել իհարկե բոլորիս հաղթանակն է։ Ընդհանուր ուշադրությունը երկրի ղեկավարության կողմից ոչ չէ իմ, այլ գյուղատնտեսության հանդեպ չափից շատ է։ Նույնն էլ ընտանիքում այդ մի երեխային շատես ուշադրություն դարձնում եք երեխան ծուլանում։ Նույնիսկ երկրում այդ դե տնտեսության միջյուղի վրա այդքան ուշադրություն է, իրանց կողմից ուշադրությունը կա։ Այս ընթացքում եւ նախարարության կողմից է եղել պետական քաղաքականության շրջանակում աջակցություններ եւ գյուղի գյուղատնտեսության աջակցման, իսկ նաեւ նաև տնտեսության պատասխանատուի կողմից է եղել ուշադրություն, Արահարությունյանի կողմից է եղել ուշադրություն, մի քիչ է իմ աշխատանքում եղել է նորամուծություն եւ նոր մոտեցումներ, երիտասարդը ունի որոշակի խնդիրներ կապված վարկունակության, ֆինանսական միջոց միգուցե չվերադասնի, այսինքն ունի որոշակի պատմություն ֆինանսական։ Այս դեպքում իրենց ասպես խոսած գնահատումները, նախնական գնահատումները միգուցե ճիշտ են եղել երիտասարդական այդ նախնական գնահատման գնահատումն է, այսինքն վստահություն է, որ արամը կանի, կանի, կանի, միշտ աշխատում եմ ոչ թե արդյունքի կենտրոնանալ, այլ ընթացքի։ Այսինքն այդ ճանապարհից պիտի քաղես այն բոլոր այսպես կոչված պտուղները, ոչ թե հասնես, որ հասնում ես նպատակին, կարող է դատարկություն մաղթես, վերում ծողության կամ եւալին եւալին։ Ընթացքն ավելի շատ մարդ պիտի զարգացում տա։ Ես աշխատում եմ ոչ չենք ընդունում հարցում, այլ ընթացքում։ Դրա համար է որ մրցանակը սպանում ես այդքան մեծ էйֆորիա է ապրոչել դանից հետո ես ընթացքում ստացել։ Աշխատանքը իհարկե պիսի է, որ արդյունք ստանա, դե միգուցե մասնագիտակ ամ կոմնորոշումն էլ է, միգուցե այլ այլ հանգամանքներ, դա կապ ունի նաև այս ծիրակությունից, նվալեն ինչ սեր մեր քո մեջ, ցամաց ինչ գաղափար կա մեջ, որ հետագայում արտահայտվի։ Եվ մեկ գործոն չի ազդել։ Դա համար աշխատանքը, որ սիրում ես, իհարկե մցանակ լինի, թե արդյունք լինի, միշտ ես աշխատում եմ բացի դրականից, բաց թողում եմ նկատեմ եւ առաջ գնանք, գոնի բաց թողումները բանում են, կարենք շտկենք։ Դրա համար հետագայում մենք հաստարի նշեցինք արդյունքները բասկային, հագին բաց թողումները իսկ այդ բաց թողումները շատ քիչ մարդիկ են նկատում, նույնիսկ շատ-շատ քիչ, բայց գլխավորը, որ ես նկատում եմ այդ բաց թողումը եւ փորձում եմ շփկել այսինքն մարդիկ կողքից որ նայում են ահա այսպես է արդյունք իրանք մտածում են ահա ոնց կարելի է հասկանալ եւ այլն բայց այս արդյունքի ընթացքում տեսնում ինչքան ահագին սխալներ կա այսինքն փորձում եմ արդյունքով չբավարարել առաջ նայել այսպես ճակերտավոր ասած միշտ լինել ծարավ զուտ աշխատանքի մեջ հետագայում էլի նույնը շարունակում ենք այս տարի նախատեսում ենք 6 մշակաբույս ավելացնենք նաև 1 մշակաբույս եւ 7 մշակաբույսի վրա երրորդը երևի կտավ հատը աշխատելու ենք անցած տարվա բաց թողումները հողի հետ տեխնոլոգիայի հետ կապված աշխատանքի կազմակերպման հետ կապված փորձենք երևի թե արդյունք կլինի